Ближче. Спокійніше, але напружено промовив рувим. Стара знову зробила кілька кроків. Іще ближче. Замить вона вже стояла на небезпечній довелетній відстані. Чому ти не послухалася? Лікар не схвалив би цього. Лікаря тут немає. Але все одно ти не маєш права. Трагічна розв'язка була неминуча. Я подивився на Саломе, і в цей момент наші погляди зустрілись. Вона дуже виразно повела головою з боку у бік, що могло означати або не втручайся, або не допусти. Із наближенням ровима із далілою до вогнища стара Ізавель побігла до дерев і сховалася за ними, мов мала дитина, хоч їй чудово було видно сюди, крикнув ровим їй суворо. Негайно. Стара ще дужче притулилася до дерева. Усі з напруженням споглядали статичну картину в очікуванні бурі. Підійди сама, бо буде гірше. Останнє слово прогреміло, мов рев дикого лева бліда, як стіни лікарні, і Ізавель повільно вийшла з-за дерева. Навіть здаля я бачив, як сильно вона тремтить. І це заважало їй йти. Ближче, спокійніше, але напружено промовив рулем. Стара знову зробила кілька кроків. І ще ближче. Замить вона вже стояла на небезпечній довелетній відстані. Чому ти не послухалася? Лікар не схвалив би цього. Лікаря тут немає. Але все одно ти не маєш права. Трагічна розв'язка була неминуча. Я подивився на Соломею, і в цей момент наші погляди зустрілись. Вона дуже виразно повела головою з боку у бік, що могло означати або не втручайся, або не допусти. Хоча ймовірність другого була і невелика, однак моє уявлення про Соломею, моя віра в усе чудово в ній робили своє. Окрім того, це збігалось з моїм внутрішнім переконанням. Я озирнувся навколо в пошуках каменя чи більшої палки, проте в цей момент почув несамовитий зойк, і коли підвів очі, побачив, як ровим б'є долоною стару по обличчю. Не було часу щось шукати. Я підбіг до них і став між велетнем та Ізавеллю. Думав переконати його словами, однак дуже швидко і сам отримав удар у живіт. Хоч, як дивно, десь подумки, я встиг намалювати собі картину, як ставлю блок роблю влучний удар йому в голову, потім ногою, коли він зігнеться. Насправді ж не було нічого такого. Замить уже знову корчився від болю на піску і отримував дуже сильні та жорстокі удари ногою по всьому тілу. Тут уже я намагався ставити блоки. Та це були лише недолугі спроби. Моя рятувальниця, звісно ж, заступилася за мене. Соломея, мов мантри, викрикувала ім'я велетня, однак удари не вщухали і мені почало паморочитися в голові. Рувиме, чого вона лізе? раптом почувся інший жіночий голос. Він був край неприємним, ніби отрутою прискав навколо. Не дозволяй їй,